Chunka sohtayoh kah capítulo. pah tasun kunamanta. Templomanta muhukhatun hayakuita Uyarirhani. Hanchis ángel kunamanmi kainata morja. Rispaya alpa pachaman talimuychik Dios piñakuyninwan Juntasja hanchis PUNTAKAH ANGEL mi kay pachaman TASUN NINGMANTA mi manchakuipa animalpa markan markayuq, adora imaginnin kunapir runakunapi rikurirurqa uta hina nanachikuqllaña En Iskaykaq angelpas mantam tallaykurqa lamar huchaman. mi wanyusca yawar hina lamar huchapi yako rikurirurja. Chaymi yakupi kawsaq Animal animalkunapas wanyururja. helpas angelpas mantam talikorja. Mayokunapa pugyukunapa mi hawanman. Hinaptinmi yawaryarurja. mi yakupi munaychakuk ángel nerja. Señor llay, chaynata juzgaspaykiqa allintapunim rurachkanki. Hamha kunanpas, ñawpaqpas chuya mi kanki. Chay moño runakunaqa, hamllapaqña kawsaqkunatam wañuchirqaku. Hammanta yawarnintam chachorjako. Chayna ruras y paikunamampas yawarta upyarachinki. Imam chaskinankutama huikunki. Uyarir janitahmi, altarmanta manta nimuqtapas. Ari, tukuyati atipayniyuq Señor Dios nilay, hamhariki alintapunim hinaspa chihaptapunim juzganki. Tawakaj angelpas mantam tallikurja intiman, hinaptingmi intiman ate juzga Rupaininwan runakunata rupananpaq hinaptinmi llapallan runakuna ancha rupaywan rupasqa rikurirurqaku. Ichaqa manam nitahmi dios Diostapas alabarjacocho. Paikunaja aswanraqmi kay kastigukuna apachimuk Diostapas tukuy manallinta nispanku kamirhaku. Pichqa kaq angelpas tasunninmantam tallikurqa, manchakuypaq animalpa tiyananman. mi tutayarurja. Chaymi nanaywan qallunkuta kachukurjaku. Ichaqa chaywanpas manam Wanakurhakuchu, mana rurainin rurayninkumantaqa. Paykunaqa aswanraqmi Diosta kamerjaku. Chainataha kamerjaku, nanaypi kasqankuraykum. Utahina utahina unquyniyuq kasqankuraykum. Suqtakaq angelpas, hatun Eufrates mayuman. Inapting chay mayu chakirurja. Chakirusjaja intipa ESPIMUNAN laumanta TA CHIMPANAN chayninta HINAPTING dragon rikurjani, dragón Mantawan manchakuypaq animal pasimingmanta hinaspa llulla PASIMING MANTA kimsa mana allin espiritukuna Kairahina lluqsimuqta. demonio PA ESPIRITUN espiritunkunam. Milagrokunata ruraspankum lluqsirqaku kay pachapi llapallan raykuna huñuq. Huñururqakuqa dios atiniyuq Diospa punchawnimpi guirrapi suahina Ñuqaqa qunqayllatam suwahina kutiramusaq. Mayna kusisqam rikchaspa pachan waqaychaqkunaqa. Paykunaqa manam halallachu purinqaku, kutapas pinqayninkuntapas hakuchu. Chay espiritukunam Reikunata huñururja hebreo rimaipi armagedonwan sutichasja sitiopi. Hanchiska angelpas tasunninmantam Wairaman, wairaman mi hanaq pachapi kaq dios patianang manta sinjita sinchita japarimurja. Ruras hanyam nispa. Chaymi llipiaykuna, ikuna, hinaspa rayukuna Karurja. Hatu hatun y pachata taspirja. Chaina temblorja manam Karhachu kay kas ponipas. Ponipas. punipas. mi, chay Kim Samam kimsaman partikururqa. Kaipachapi liachta kunapas. Dios Diosmi mi hatu hatun Babilonia manta, vino jina hina piñakuyninwan isla isla islakunam ayjerqa, Hinaptingmi urhukunapas chinkarurja. Si chayamurqa hatawachunka kilu yasa runtu para hawangman, kunapa hawanman. una kunanyatak Diosta kamerjaco ja atuatun castigo runtu para kacharimusqanmantam.